cibiyar dr bakar usman ta ɗauki nauyi domin yara tatsuniyar tamu ta yau tatsuniya ce akan ɗan auta da dodonniya akwai wani gari wai shi shadafi mutanen wannan garin koyaushe suna zaune cikin tsoro da tashin hankali saboda wata dodanniya da dakan cinye duk wanda ya fita waje daga faduwar rana har ya zuwa wayewan gari ana nan wannan matsala ta damu kowa sai dodanniyar nan ta lura takan zagaye garin baki ɗaya ba tare da ta sami wanda za ta ci ba sai ta dinga yi wa kanta kirari tana cewa wa zai iya da ni ni dodon niya wa zai ja da ni ni dodon niya kowa ya yi shiru ba wanda ya taɓa tanka mata ko da sau ɗaya kwanci tashi sai kawai wata rana wani bakon saurayi ana kiransa da suna ɗan auta ya je garin yawo da ya nemi masauki sai kowa ya ƙi saukarsa a duk faɗin garin sai can dai wani tsoho ya ce masa zai ba shi masauki a wani gidansa da babu kowa a ciki amma fa idan baya jin tsoro saurayin nan na jin haka sai ya ce wa tsohon nan shi baya fita hira sai tsohon nan ya ce da shi to kada ka fita da daddare domin idan ka fita taka ta ƙari saboda ƙila niyan nan da ta'addabi garin za ta cinye ka saurayi ya yi murmushi ya dubi tsoho ya ce babu abin da zai sami mutum wanda allah bai nufa ba komai ka gani ainufi nufi ne na ubangiji tsoho ya raka shi masaukinsa suka yi sallama tsohon nan ya koma gida ya bar shi ko da suka rabu sai auta ya zaro wata doguwar wukarsa ta farauta ya wasa ta ta yi kaifi sosai daga nan ya ɗauko wata ƙatuwar fitila ya ajiye can cikin tsakiyar dare sai ga dodonniya ta fito tana cewa wa zai iya da ni wa zai ja da ni a garin nan wa zai iya bugawa da ni Ni niya da auta ya ji haka sai ya kunna fitila ya ajiye dab da bakin ƙofa ya ɗauko wuƙa ya riƙe a hannu sai ya kare inda zai tsaya da wani tsumba don kar fitilan nan ta haska shi sai ya buɗe ƙofa ya dubi inda niyan nan take ya ce mata gani nan ni ne auta ni zan iya ja da ke kuma in tsiya ce ma ba ki fi ni ba kafin ka ce kwabo ta zo a guje buguzon buguzon wai kar ya gudu ta rasa nama to daman ido ɗaya ne take da shi kuma sai ta karkata ta leƙa ɗakin da ido domin ganin abin da ke ciki ta gama leƙenta ba ta ga ɗan auta ba saboda yana cikin duhu haske kuma ya kashe mata idonta mai rai tana sa kai sai ya sa wukarsa mai kaifin gaske ya cike idonta mai kyau ɗin zafin dafi da kaifin sihirtacciyar wukan nan ta farauta ya kamata ta kiɗime ta yi wani namijin ƙarajin da ya cika gari iskan bakinta kuwa ya karerya karan gidan da ɗan auta yake ciki a nan take muguwar ta faɗi ta shiga birgima can sai ta yi wani irin gwauran numfashi na fitar rai haka dai ta mimmiƙe ta mace da gogon naka ya ga ta mutu ba ta da sauran numfashi ba ta motsi sai ya tuɓe takalminsa guda ɗaya ya ɗora a kan mushen muguwar ya shiga ɗaki ya garge ƙofa ya kwanta ramuwar bacci sakamakon daren jiya an yi fama ba a samu an rintsa ba da gari ya waye rana ta ɗaga kowa ya fito a garin sai ya gado don ya shirin ba su san ta mutu ba duk wanda ya ganta kwance sai ya gudu gidan sarki ya ba shi labari daga bisani sarki ya fito ya je ya gado danniya a mace ga wuka an caka mata ido ga kuma takalmi kafa ɗaya a kan ruwan cikinta sai sarki ya ce duk mutumin da ya zo da irin wannan takalmin guda ɗaya to shi ya kashe ta aka ta nema domin gano wanda ya wannan aiki amma aka rasa saboda gogan ɗan auta yana ɗaki yana biyan bashin barci ana nan can sai hayaniyar jama'a ta sa ya farka kuma da ya gane abin da ake ciki sai ya fito da ɗaya takalmin ya je kan moshin dodanniyar nan ya zara wukar da ya cika mata ido ya goge jinin jikinta ya zaro kuben wukar nan ya sa ta a ciki daga nan sai ya shiga masaukinsa ya ɗauko jakarsa zai tafi abin mamaki duk abubuwan nan da ya yi har ya gama bai ce wa kowa komai ba a nan ne fa sarki ya kira shi ya tambaye shi daga ina ya fito ya zo cikin garin nan domin sun jima suna wahala saboda dodanniyar nan ba tare da sun san akwai jarumi kamar su a cikin gari ba auta ya ce wa sarki da mutanen garin su gode wa allah da tsohon nan da ya ba shi wurin kwana domin kuwa da bai ba shi ba da ya bar garin ya wuce gaba sai sarki ya ce su tafi gida suna isa sai sarki ya yi masa kyauta mai yawa ya raba garin biyu ya ba shi. kuma ya naɗa shi sarkin yaƙin ƙasarsa auta ya zama babban jarumi wanda a dalilin sa aka samu zaman lafiya da walwala a cikin garin yanzu haka ma duk da ya tsufa masana kan ce ya fi iliya ɗan mai ƙarfi iya yaƙi wasu kuma sukan ce kaɗan sarkin yaƙi gandoki ya fi auta gwaninta da jikuwa da magunguna to ai dama zaman duniya cuɗe ni ne in cuɗe ka wannan kenan yara yara tun da muna da sauran lokaci bari mu ɗora da wannan tatsuniyar tatsuniyar tamu ta gaba tatsuniya ce akan ƙuda a garin kwaɗayi yakan rasa ransa akwai wata ƙuda da 'ya'yanta kullum sukan je mahauta a kasuwa neman abin da za su ci idan sun ƙoshi sai su koma gida wata rana sai ƙudar ta ja ƙawarta suka je mahautar neman abincin tare bayan sun samo ne sai suka kama hanyar gida domin ita mai 'ya'yan ta kai musu gida ta yi wa ƙananan cikinsu ƙoto maimakon su kama hanya su tafi domin kai wannan abinci ga 'ya'yan da suka bari a gida akan hanyar komawansu sai suka gamu da wani mai zuma sai kudar nan ta ba ƙawarta ƙunshin abincin da ta samo wa 'ya'yanta wai ta je ta ta kai musu saboda ita za ta bi mai zuma ko ta lakato musu wannan zuma kaji fa ƙawar nan ta ta karɓa ta nufi gida tana zuwa sai ta ba yara wannan tsaraba da mahaifiyarsu ta aiko ta sai babban cikin 'ya'yan nan ta tambayi inda mahaifiyarsu ta tafi ƙawar nan ta ce mata na bar gyatumarku a kasuwa ta ce ita za ta koma domin ta ga mai zuma wai ta lakato maku ko da wannan babbar ɗiyar ƙuda ta ji haka sai ta kama kuka tana cewa wayyo allah kwanan umma ya ƙare tunda ta bi mai zuma sai yarinyar nar da ƙawar uwar nan suka yanke shawarar cewa gara su je kasuwa su gani ko za su taho da mahaifiyarsu ba su tsaya ba sai suka kama hanya suna shiga cikin kasuwa sai suka hangi mai zuma suka je wurin shi suka yi dabara suka leƙa cikin ƙwaryar zuma haka ko aka yi suna leƙawa sai suka ganta a manne cikin saƙar zuma amma fa kwaɗayi ya ja ta don ko ƙarshe ta rasa a nan duk suka fashe da kuka ganin cewar ta kai kanta mahallaka suka tashi fir ba su tsaya ko'ina ba sai a gidansu suna isa gida suka ba da labarin abin da ya faru na rasuwar mahaifiyarsu sai aka shiga zaman juyayi duk inda kuka ga ƙudaje sun yi tagumi sun taru cunkus to suna zama ne na juyayin mutuwar wannan mahaifiyar tasu ƙurungus kan kusu ƙuda kenan a wajen kwaɗayinsa yake rasa ransa yare yara da fatan muna tare a cikin waɗannan tatsuniyoyi a madadin cibiyar dr bakar usman wacce ta wallafa wannan littafi sai jami'in da ya haɗa mana sautin shirin abubakar ƙarayi ni aminu jibril gwadabe da na shirya na gabatar nake cewa mahuta lafiya gata gata na